Rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes ar TV ētrā priestris Pētris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Eh, turpinam runāt par svēto misi. Mēs vakar noslēdzām, nu, pareizāk sakot, iesākām jaunu misas daļu. Pagājušajā nedēļā tad izrunājām mīsas ievadu, izrunājām uh, Eh, Dieva vārda eh, liturģiju, eh, pārunājām tad arī šo es ticu lūkšanu, ko lūdzos, mēs gan nepaspējām laika dēļ izrunāt arī šo vispārējo lūkšanu, kuru lūdzamies ikdienā, bet tad par to varbūt varēsim parunāt pēc šī katehēžu cikla. Vakar tad runājām par jau šo ievadu euharistiskajai liturģijai, Eh, kas arī, kā misālis ievads saka, ir visas mīses kulminācija un centrs, ka Jēzus ienāk mūsu vidū zem šīm maizes un vīna zīmēm, tad vakar pārunājām to, kā šīs uh, upurdāvanas tiek sagatavotas. Tātad um, draudze sēž, pie altāra pieiet priestris ar kalpotājiem, draudze var pienest svinīgi šīs upurdāvanas, maizi un vīnu, Tad tiek sagatavots arī biķeris, tiek svaitīta maize, mēs pateicamies Dievam par maizi, pateicamies par eh, vīnu, ko viņš mums ir devis, tiek sajaukts vīns ar ūdeni mazliet, kas simbolizē to mūsu uzņemšanu Kristus dievišķībā, kurš Dievs ir daudzkārt eh, varenāks un lielāks par eh, mums ierobežotiem cilvēkiem, Un, jā, tad mēs šo ievada daļu noslēdzam ar tādu lūkšanu par upuru dāvanām, kas mums atgādina, ka viss, ko mēs ikdienā daram, viss, kas mēs esam, ko mēs piedzīvojam, to mēs varam nest kā upuri viņam. Nu, lūk, un tad sākas jau pati upurēšanas lūkšana, un tā iesākās ar tādu pateicības un slavas dziesmu, ko sauc par prefāciju, un pēc tam seko arī tas dziedājums, ko mēs visi pazīstam kā svēts, svēts, svēts vai sanktus, sanktus, sanktus. Tad šodien šī ir tā mūsu eh, šīs dienas daļa, kuru mēs eh, šodien eh, pārunāsim, un mums tad arī būs pievienojies priesteris Vjančeslavs, kurš gan es tagad skatos, nu pat atslēdzās no no mūsu interneta pieslēguma. <laughs> Noskaidrošu, kas ir noticis, bet aicinu arī tevi, klausītāji, tad iesaistīties šajā sarunā. Droši tad arī zvani, raksti īziņas, raksti ēpastus, uzdod savus jautājumus, dalies ar savu pieredzi. Uh, mēs šodien runāsim tad par upurēšanas lūkšanas sākumu un konkrēti tad par to slavas dziesmu, uz kuru mūs aicina priesteris, prefāciju un pēc tam arī tad pārunāsim to lūkšanu, ko mēs lūdzamies vai himnu vai dziedājumu svēts, svēts. Tad uh, tu vari droši zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 772272. Tagad pārskaņošu īsu dziesmu, un pēc tās tad ceru, ka mums izdosies atkal saslēgties ar priesteri Jaģislavu Bogdānovu no Kuldīgas draudzes. Jā, ir viss kārtībā ar mūsu saslēgumiem. Priesteris Vjačeslavs ir kopā ar mums, un mēs tad varam sākt šīs dienas katehēzi par evharistisko lūkšanu, par tās sākumu, par uh, prefāciju. Tad priesteri Vjačeslav, sveicam tevi šeit rādījumā arī ēterā. Slavēts Jēzus Kristus, Mūžīgi, liels prieks ar jums būt kopā un uh, nedaudz parunāties par uh, viena no skaistākām svētās misas daļām, proti par prefāciju. Varbūt tad uzreiz sākam ar to, ko nozīmē šis svešvārds prefācija, jo droši vien daudziem tas varētu, jā, nu, neko nu, neizteikt. Tātad vārds eh, prefāciju, prefācija, eh, ar to tradicionāli tiek saukts ievads jebkurai euharistiskajai lūkšanai, Romas misālē. Un visticamāk šīs vārds prefācija ir izveidojies no latiņu valodas vārda prefārī, kur varētu iztulkot kā svinīga pasludināšana vai publiskā pasludināšana. Un var arī domāt un uzskatīt, ka prefācija ir nekas cits kā ievada komentārs kādam svētdarīšanas rituālam, šai gadījumā e, euharistiskajai lūkšanai. Un Romas liturgijas gadījumā prefācija ir sagatavošanās euharistiskajai lūkšanai iep tā sauktajam euharistiskajam kanonam. Nu, vēl ko uzreiz varētu pateikt, ka prefācijas sākums – ir saistīts ar kunga Jēzus Kristus pēdējām vakariņām. Tur pats Kristus kopā ar saviem apustuliem pirms nekā tika konsekrēta maize un vīns, kā prefāciju nodziedāja 116. un 117. psalmus, kuros tiek izteikta pateicība un slavinājums Dievam par visam saņemtām žēlastībām. Un varbūt dažus rindkopus no 116. psalma gribu arī citēt, jo tas ir mans mīļākais psalms, un šo psalmu atskaņo arī lielās ceturtdienas dievkalpojuma laikā. Kā es pateikšos kungam par visu, ko viņš man ir devis? Es ņemšu pestīšanas biķeri un piesaukšu kunga vārdu. Kunga acīs ir dārga viņa svēto nāve. Ak, kungs, tavs kalps es esmu, es esmu tavs kalps un tavas kalpones dēls. Tu esi sarāvis manas važas. Es nesīšu tev slavas upuri un piesaukšu kunga vārdu. Es izpildīšu savus solījumus kungam visu viņa ļaužu priekšā. Tas ir tik tālu par uh, eh, prefāciju kā tādu. Tātad tā ir kā tāds ievads eh, šai pateicības un slavas lūkšanai, kurā tad arī pats Jēzus ienāk mūsu vidū. Jā, tas tā ir. Un eh, parasti prefācija tiek, nu, tiek dziedāta sas, saskaņā ar, ar liturgiskiem laikiem. Uh, Adventa laikā ir, do, ir savas, savas prefācijas, gaveņa laikā ir savas prefācijas un tā tālāk un tā joprojām. Skaidrs, un eh, tad eh, šīs eh, lūkšanas, nu tāds arī Nu, tā nav tikai tāda priestera darbība. Mēs teiksim, to upuru dāvanu sagatavošanu redzējām, tur vairāk iesaistās varbūt priesteris, kalpotāji, ticīgā tauta vairāk tad pienes tādus savus garīgos upurus, taču šeit tomēr ir tāds dialogs un saruna starp priesteri mm. un tautu. Varbūt mēs varam iziet cauri šim. Jā, Jā prefācija vienmēr sākas ar dialogu mm, starp liturģijas vadītāju un visiem klātesošajiem, visu ticīgo tautu, kuri ir sapulcējusies uz svētās misas svinībām. Un e, šī dialoga laikā tiek piesaukta kunga klātbūtne, cilvēki tiek aicināti pacelt savas sirdis pie kunga un pateikties viņam. Un prefācija pabeidzas ar kopīgu slavas dziesmu vai himnu Svēts, svēts, svēts ir kungs debes pulku dievs. Un šī slavas dziesma izsaka mūsu kopību ar visiem debesu iemītniekiem un euhar, eh, šīs euharistijas, konkrētas euharistijas laikā. Tātad dialogs eh, sākas ar eh, nu, ierastiem liturgijas vārdiem, sveicienu Dievs kungs, lai ir ar jums, un ticīgie visi klatesošie atbild, kungs ir ar tevi. Tas varbūt citās valodās tur būs eh, sastopams tas, ko ar jā. tavu garu, jā, bet tad Latvijā jā, pagaidām tas, mēs eh, sakam šādi. Pagaidām Latvijā ir kungs ir ar tevi, bet mm. uh, eh, latiņu valodas oriģināla ir un ar tavu garu. Un tad uh, mm, dievkalpēm vadītājs aicina uz augšu sirdis un ticīgi atbild mūsu sirdis ir pie kunga. Tātad visi apliecina savu gatavību ieiet Kristus uh, evaharistijas noslēpumā. Un tad konkrēts aicinājums eh, pateikties kungam par viņa klātbūtni, par viņa svētdarošo žēlastību, pateiksimies kungam, mūsu dievam, un visi apliecina, ka tas ir labi un taisnīgi. Mm. Tad, tad tas ir, teiksim tā, tiem, kas vēlētos tā aktīvāk sekot līdzi misei, tad šajā brīdī uh, atbildot gan uz tām, tiem priestera aicinājumiem, piemēram, Dievs kungs, lai ir ar jums uz augšu sirdis, pateiksimies kungam mūsu Dievam, tad tāds aicinājums arī varbūt pēc tam ikdienā mēģināt praktizēt to, kā mēs varam, nu, meklēt to Dievu savā ikdienā, turēt savu skatu, jo tā, manuprāt, tas paceliet eh, uz augšu sirdis, mūsu sirdis ir pie kunga norāda uz to, ka mūsu skatienam vienmēr jābūt ir vērstam uz viņu, ne tikai misē, bet arī arī pēc tam, kad mēs ejam prom no misijas. Bez šaubām, tā kā apustulis Pāvils aicina vienmēr skatīties uz augšu, respektīvi uz eh, krustā sīsto Kristu. Viņš ir mūsu cerība, viņš ir mūsu glābiņš, viņš ir ceļš, patiesība, dzīvība. Un uh, svētās misas prefācijas sākumā to visu mēs tiekam aicināti, nu, vēlreiz atdzīvināt sevī. Vai Un tad pēc šī dialoga, kad mēs esam atbildējuši uh, priesterim, pateiksimies kungam mūsu dievam, mēs atbildam, tas ir labi un taisnīgi, tad uh, viņš tālāk turpina tādu garāku uh, tekstu, tad par ko parasti sacīja, ka ir dažādas šīs lūkšanas, kas, kas nosaka, kad uh, kurā reizē kādu prefāciju mēs lasam un tad kāds ir tas saturs pamatā. Jā, nu tad laikam sākšu ar to, ka Prefāciju skaits gadsimtu gaitā ir mainījies. Pirmajos gadsimtos prefācija bija tikai viena, tad vēlāk prefāciju teksti sāka mainīties un pārsvarā atbilstoši konkrētajam liturgiskajam laikam vai svētkiem. Un uzreiz gribu pateikt, ka 7. gadsimtā, pareizāk pateikt, 7. gadsimta sākumā, uh, Prefāciju bija 267, bet eh, jau gadu vē, eh, gadsimtu vēlāk, 8. gadsimtā, to bija tikai 54. Un tā saukta Gregora reforma atstāja tikai 14. Bet, piemēram, pāvests, eh, pāvesta pie 5. izdota misāle 1570. gadā ietverā sevi tikai 11 prefāciju. Un tas zināmā mērā liecina par to, ka mm, sava prefācija bija paredzēta turpat kā katrai dienai. Bet arī liecina, ka garīdzniekam bija dota zināmā mērā nu, brīvība ne tikai prefācijas tekstu izvēlē, bet arī tekstu sacerēšanā. Tā kā senajos laikos dziedot vai lasot prefāciju pirms evharistiskās lūkšanas, priesterim bija tiesības, nu, teiktu, uz sitienu izdomāt eh, vārdus, ar kuriem viņš eh, slavina Dievu un pateicās viņam un sagatavo ticīgos eh, pārdzīvot, nu, pārdzīvot to, kas notiks evharistiskās lūkšanas laikā. Un Vatikāna otra konsula veikta reforma – Dažas seno laiku prefācijas atjaunoja, bet citas ir mūsdienās atcerētas. Un kopumā misālē ir iekļautas 86 prefācijas. Tātad divas adventa laikam, piecas Ziemassvētku laikam, lielajam gavēnim ir 12 prefāciju, lieldienu laikam, ieskaitot vasaras svētkus, ir astoņas – Un parastajam liturgiskajam laikam arī ir astoņas prefācijas. Plus, protams, eh, eh, prefācijas, kuras eh, izmanto darbdienās, un tās ir sešas prefācijas. Un prefācijas, kuras tiek izmantotas godinot, piemēram, visvētāko jaunavu Mariju vai svēto Jāzebu vai eņģeļus vai svētos, apustuļus, mocekļus, jaunavas, baznīcas ganus, reliģisko ordeņu locekļu godam. Arī svētajam garam par godu ir trīs atsevišķas prefācijas. Un jāpiebilst, ka atsevišķo zemju baznīcās ir savas atsevišķas svētku prefācijas. Un, nu, piemēram, tai pašu poļu baznīcai ir uh, skaista prefācija svētā Stanislava godam, uh, vai svētās Jadvigas godam. Arī visas, eh, visas eh, vispārējās baznīcā, baznīcas liturgijā pavisam nesen parādījās jauna prefācija svētās Marijas Magdalenes godam. Tā kā prefāciju teksti ir eh, dažādi, un tie, tie aicina ticīgos ne tikai sagatavoties uh, Euharistijai, ne tikai sagatavoties evaharistiskajam upurim, bet arī iedziļināties, palīdz iedziļināties mm, nu, konkrētajam. Konkrētajā liturģiskajā laikā, ko mēs svētkos, jā. kurus mēs jā. svinam, un tad uh, svētā mīsa tiek svinēta kaut kādā kontekstā. Es uh, lasīju, ka šīs uh, prefācijas ietver ne tikai pateicību, uh, Eh, vai slavu, uz ko pamatā tad arī ir vērsta visa euharistiskā liturģija, arī vārds euharistija nāk no grieķu vārda, kas apzīmē pateicību vai slavēšanu, tad um, šeit arī liturģiskās eh, grāmatas saka, ka tās izsaka arī lūgumus un pat katehēzi un doktrīnu, ka caur to mēs varam arī rūpīgi ieklausoties šajos tekstos, mēs varam iepazīt kādas svarīgas ticības patiesības. Uh Nu, te laikam būtu jāparunā par prefācijas sastāvdaļām. Jā, droši. Un to ir eh, trīs. Tā ir ievaddaļa, un tajā tiek izteikta pateicība debesu tēvam. Tad eh, prefācijas otrajā daļā tiek izteikta pateicības tēma, respektīvi par ko tad mēs slavējam debesu tēvu un par ko pateicamies. Un eh, tur vienmēr ir vienmēr tiek eh, izpausts nu, tas teksts, kas, eh, kas ir vērsts pārsvarā uz eh, kungu Jēzu pašu vai arī uz kādiem svētajiem. Un mm, trešā nobeiguma prefācijas daļa ir atgādinājums, ka šī konkrētā liturgija, kurā mēs piedalāmies, ir cieši vienota ar debesu liturgija, liturgiju. liturgiju. Un kā mēs, e, kas esam baznīcā un piedalāmies svētajā misē, neesam vieni paši, bet kopā ar mums ir vis, e, visi debesu valstības iemītnieki. Un šī pēdējā daļa vienmēr tiek pabeigta ar svēts, svēts, svēts e, himnu jeb dziedājumu. Sanāk, ka pirmā daļa un trešā daļa būs tādas vislīdzīgākās visām uh, uh, prefācijām, jo pirmo mēs vienmēr tad iesāksim patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, un tad, tad vērsts uz debesu tēvu, un trešajā daļā tad vienmēr mēs runāsim par to, ka debesu tēvu pielūdz eņģeļu pulki, kas viņa priekšā gavilē, un ka arī mēs tad viņiem vēlamies pievienoties, vai ne? Jā, tā tas ir. Un tad šī vidējā daļa būtu viss atšķirīgākā, uh, kur, eh, piemēram, es tagad eh, skatos gavēņa laika prefāciju, tad, piemēram, šeit mēs slavējam Dievu par to, ka 4. gavēņa prefācijā mēs sakam, jo ar miesas gavēni tu palīdzi mums savaldīt iekāres, pacel augšup prātu un dāvā gara spēku un uzvaru caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jā, un eh, tā vidējā daļa vienmēr ir vērsta uz Kristu, vai ne pat jātiek apdziedāts vai arī kaut kāds konkrēts, konkrēti kaut kādi svētki vai konkrēta mm. diena vienmēr pabeidzās ar, ar, ar, ar Kristus slavinājumu, jo caur Kristu viss notiek. Tad, piemēram, arī kāda uh, svētā uh, piemiņas dienā, piemēram, svētā Jāzepa dienā, tad arī tas tomēr tiks vērsts uz uh, Kristu, uh, arī kurās mašķīras svētā Jāzepa godam prefācija, un te ir teikts, un svētā Jāzepa svētkos tevi cildinām, teicam un slavējam, jo viņš taisnīgais vīrs ir tevis dots līgavainis Dieva dzemdētājai jaunavai Marijai, un viņam, uzticīgam un gudram gādniekam, tu uzticēji rūpes par svēto ģimeni, lai viņš tevišķā gādībā sargātu tavu no svētā gara ieņemto vienzimušo dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un tad atkal turpinās jau viņu pielūdzu eņģeļi un tā tālāk. Tad, tad atgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar Kuldīgas draudzes prāvestu priesteri Jačeslavu Bogdānovu. Runājam šodien par uh, prefāciju, tātad par lūkšanu, kuru lūdzamies uh, nu, euharistiskās lūkšanas sākumā, kad esam sagatavojuši upuru dāvanas, kad uh, Priestris ir mazgājis rokas, apkūpinājis altāri, aicinājis mūs visus piecelties un eh, kopā, ir, eh, kopā esam lūgušies par, eh, par šo upuri, lai to Dievs pieņem no priestera rokām par godu un slavu viņa vārdam un visai svētajai baznīcai, tad esam arī priesteris visas tautas vārdā, mūsu visu vārdā ir lasījis lūkšanu par šīm upuru dāvanām, tad viņš mūs ir aicinājis uz dialogu, kas mūs mudina uh, pievērst savu skatienu Kristum, un tas ir tāds aicinājums arī ikdienā, savos ikdienas darbos, eh, ikdienas gaitās veltīt, tiekšam, tā saglabāt to Dieva klātbūtnes apziņu, raudzīties uz Dievu, uh, tad arī aicinājums ir pateikties Dievam, mūsu kungam, ja, tad arī šajā lūkšanā mēs varam pārdomāt, kas ir tas, par ko es vēlos pateikties Dievam, ko es varu pienest viņa eh, priekšā kā, kā pateicību un ko es novērtēju, kā viņa saņemtu žēlistību un tad arī, kad priestris lasa šo lūkšanu, pievērst uzmanību šiem trim aspektiem. Tātad gan Pirmkārt, pateicība un Dieva slavēšana, pielūgsme, Dieva tēva slavēšana un pielūgsme. Otrakārt, tad kādus svētkus mēs šodien svinam, kāpēc mēs esam pulcējušies baznīcā, un ka tas viss ir vērsts uz Kristu, kuru pielūdz eņģeļu pulki. Un, man liekas, arī šī eņģeļu un visu svēto pieminēšana, dažādu uh, debesu spēku pieminēšana ir arī atgādinājums par svēto sadraudzību, kas ir būtiska mūsu ticības sastāvdaļa, vai ne? Tieši tā. Jo, kā jau teicu, svētās mīsas laikā mēs neesam vieni paši. Nu, tie, kuri esam atnākuši uz baznīcu, bet uh, kopā ar mums visa baznīca, arī tā baznīca, kura triumfē, respektīvi baznīca, kura ir debesīs. Un visi eņģeļi, erceņģeļi, visi svētie ir kopā ar mums un e, svin šo evharistiju, svin šo e, Kristus iedibināto upuri. Un vēl gribu pateikt, ka nu, tā prefācija neizveidojas no, no tukšas vietas, teiksim tā. Mm -hmm pēc Kristus augšamcelšanās mm, pirmie kristieši e, psalmiem, kurus vienmēr dziedāja dievkalpojuma laikā, sāka pievienot nu, jaunus atcerētos himnas un dziesmas. Un, un dažas no tiem mēs varam atrast svētajos rakstos, īpaši apustuļa Pāvila vēstulēs. Un pirmajiem kristieši, kristiešiem vienmēr bija skaidrs un pats par sevi saprotams, ka iemesls – kāpēc viņi pulcējās uz dievkalpojumiem, ir pateicība Dievam par Kristus ciešanām, par viņa nāvi pie krusta un viņa augšām celšanos. Un tāpēc arī pirms evaharistijas skanēja īpašu lūkšanu teksti, ar kuriem tad arī izteica Dievam pateicību par Kristus lieldienu mistēriju. Un šie teksti tad arī deva sākumu prefācijām. Uh, Nu, tas ir principā tas, par ko mēs tagad visu laiku runājam un atgādinājam, ka prefācija ir aicinājums pateikties kungam un slavēt viņu par mm. neizmērojamo žēlastību, kuru kuru eh, kungs Dievs mums ir devis caur Jēzu Kristu. Un tad arī atsaucoties uz to, ko sacīja Katehēzes sākumā, pirmkārt mēs mēģinam atdarināt to, ko darīja pats Jēzus pēdējās vakariņās, jo mise ir pēdējo vakariņu šis uh, nu, mīlestību, atcerēšanās, un viņš tur arī slavēja un pateicās tēvu, tēvam un slavēja tēvu ar psalmu vārdiem. Tad mēs arī teiksim, tā, sekojam apakstuļa Pāvila aicinājumam, ka mēs uh, slavējam Dievu ar psalmiem, ar garīgām dziesmām, ar himnām. Tādā veidā arī stiprinam viens otru, un tad, teiksim, šo aicinājumu mēs iekļaujam svētajā misē. Vai, vai Jā, un prefācija ir tāds eh, vienojošs moments, vai ne? Jo, mm. jo kā jau tu teici, tad eh, tikko mēs bijām noklausījušies prediki, tikko mēs apliecinājām kopā savu ticību, eh, sagatavojam kopā ar priesteri un visu liturgisko kalpo, kalpotājiem upurdāvanas, un tad šī prefācija, ja pievat vārdi, mūs vieno ar, ar debesu gariem, ar, ar debesu iemītniekiem, lai tiktu svinēta Kristus upura piemiņā. Tad tas mūs diezgan loģiski noved pie tā, ka tad, kad priesteris ir visu mūsu vārdā slavējis tēvu, pateicies Dievam par viņa dēlu Jēzu Kristu, tad mēs visi kopā dziedam. Un tad ir jautājums, uh, Ehm, kā tur ir svēts, svēts vai ir sanktus, sanktus, kāda ir atšķirība un, un par ko ir šis dziedājums, ko mēs visbiežāk tad arī dziedam, ja ir koris? Atšķirības tur nekādas nav. Viens dziedājums var skanēt latiniski, otrs, otrs dziedājums skan nu, tautas valodā, nu, mūsu mm. gadījumā latviski, vai ne? Un šī himna mm, ir ehm, Svēts, svēts, svēts, kungs, debes pulku dievs, debes un zemi ir tavas godības pilna, hosanna augstumos, sveitīgs, kas nāk kunga vārdā, hosanna augstumos. Un jāsaka, ka šis dziedājums, šī himna, ir viena no svētās misas visvecākajām daļām tā skan uzreiz pēc prefācijas. Ja? Principā ir tā, ka prefācija pabeidzās ar, ar šo eh, slavas dziesmu, šo himnu. Un var pateikt, ka dziedot šo himnu, debesis nokāpja uz zemi. Un eh, pirmo reizi kristīgās liturgijas laikā eh, Jeruzalemē vismaz šīs himnas pirmā daļa – Svēts, svēts, svēts, kungs, debes pulku dievs – Debes un zeme ir tavas godības pilna, Hosāna augstumos, tika izmantota jau 4. gadsimtā. Un te pie izdevības no saviem iepriekšējiem raidījumiem par svētajiem pāvestiem gribu atgādināt, ka 2. gadsimtā svētais pāvests Siksts I izdeva dekrētu, kura bija atrunāts, ka šo himnu svētās misas laika ir jādziet – ne tikai ticīgajai tautai, bet arī visiem garīdzniekiem, kuri piedalās dievkalpojuma, lai, eh, kuri piedalās dievkalpojuma vai to vada. Tas arī ir tāds interesants moments, jo šķiet, ka nu, priesteris vai garīdznieks, kas vada svēto mīsiju, nu, pamatīgi no, nopūlējies, nodziedājis, izmocījis to prefāciju, dziedot eh, diezgan sarežģītas eh, melodijas tad viņš var atpūsties. Nē, viņš kopā ar visiem ticīgajiem e, pateicās Dievam un slavē kungu par to, ka viņš ir svēts. E, dziedājums ir saistīts ar pravieša īsaja vīziju. Un pravietis redz Dievu, sēdošu uz troņa, viņam apkārt ir eņģeļi, kuri sauc svēts, svēts, svēts kungs, debes pulku dievs, debes un zemi ir tavas godības pilna. Un te es gribu eh, cit, mm, citēt eh, vārdus no pravieša Isaija grāmatas sestās nodaļas. Es redzēju kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi – un virs tā stāv serafi. Katram ir seši spārni, ar diviem tie aizsec seju, ar diviem klāji kājas, un ar diviem tie lido. Un tie sauc, svēts, svēts, svēts ir kungs, debes pulku dievs, debes un zemi ir tavas godības pilna. Bet eh, šeit var saskatīt arī apustuļa Jāņa apakalipsē teikto – Un šoreiz mm, citāts no Jāņa atklāsmes grāmatas 4. nodaļas. Es redzēju atvērtas debesis, un debesīs bija nolikts tronis, un uz trona kāds sēdēja. Un tas, kas sēdēja, izskata bija līdzīgs dārgakmeniem, jaspīdam un sardinam. Apkārt tronim četras būtnes – Katrai no tām bija pa sešiem spārniem, un tās nemitējās saukt: Svēts, svēts, svēts, varenais Dievs, kungs, kas bija, kas ir un kas atnāks. Tā nu mēs redzam, ka dziedot šo slavinājumu, šo himnu, eh, pie mums eh, mums eh, konkrēti pievienojās eh, visi debesu iemītnieki. Mūsu klusais cilvēciskās, klusās cilvēciskās balsis apvienojas eh, ar varano eņģeļu kori. Nu, ko vēl teikt? Nu, var teikt, sakot vai dziedot svēts, mēs apliecinām patiesību, ka Dievs ir transcendents – Tas ir, ka viņš stāv pāri visam. Viņš ir neaptverams, neizprotams, viņš ir svēts. Un Dieva godība piepilda ne tikai zemi, bet arī visu, kas ir ārpus tās. Tāpēc arī skan debes un zemi ir tavas godības pilna. Tad kungs ir absolūti pār visu, gan par zemi, gan pār kosmosu. Jā, tas arī šis vārds, ko mēs tulkojam, debespulku dievs vai cebauts, kas arī bībelē tiek lietots, tad tas skaidrojums, ko es atradu, ir, ka tie ir tādas kā debesu eņģeļu armijas, kad tas arī izpauž to dieva varenību pār pasauli un arī pret ļaunumu. Bet ko nozīmē šis te hozanna, jo mēs kaut arī tulkojam latīņu tekstu, tomēr netulkojam šo vārdu? jā. Hosanna augstumos tepat atskan eh, divas reizes. Un tas ir eh, tas, mm, šis eh, Hosanna augstumos ir aizgūts no 118. psalma, kuru izrēlieši dziedāja gājienā uz Jeruzalemes svētnīcu. Un šo vārdu Hosanna var pārtulkot – Tu esi visaugstākais, tu esi palīdzētājs. Slava tev, kungs! Un dieva godība ir cieši savijusies ar dieva palīdzību. Un dievs caur šo Dievs caur savu krustā sisto dēlu izstiepja pie mums savas rokas, lai mūs visus pievilktu pie sevis. Tad šīs eh, sauciens Hosanna augstumos nozīmē ne tikai slavu un pateicību, bet arī vienlaicīgi lūgumu palīdzi mums, esi kopā ar mums, dāvā mums savu svētību, dāvā mums savu žēlastību. Un tie ir arī tie vārdi, ko mēs atrodam, tad, kad Jēzus iejāja Jeruzalemē, Mateja evaņģēlī 21. Jā. nodaļā varam lasīt arī, ka tauta klāja palmu zarus un sveic Jēzu kā šo uh, nu, debes pulku kungu sanāk. Jā, un tas, eh, tas ir saistīts ar nu, šī dziedājuma, eh, ar to saistīts ar šī dziedājuma otrā daļa. Slavēts, kas nāk kunga vārdā. Tas ir burtisks citāts no 20, Mateja evangelija 21. nodaļas 9. panta. Eh, tas pievērš mūsu uzmanību Kristum, Un ar šiem vārdiem ļaudis, kā, kā jau tu pateici, slavēja Kristu palmu svētdienā. Kristus atnāca uz zemi, kļūdams par patiesu cilvēku, un viņš nemitīgi atnāk pie mums Euharistijas laikā un arī atnāks otrreiz pastara dienā. Tā kā šajā dziedājumā mēs eh, apliecinām nu, tādu eskatoloģisko patiesību, ka Kristus eh, bija, Kristus ir, Un Kristus vēl atnāks, Kristus būs. E, tas ir tāds ticības noslēpums šajos vārdos. Jā. Tad mēs arī varam redzēt e, to misas, teiksim, tādu arī biblisko pamatu, ka šie daudzie teksti arī tiek aizgūti no svētiem rakstiem, tātad šis dziedājums svēts svēts redzam, ka ir gan pravieša izseja grāmatas sestā nodaļa, gan Mateja evaņģēlija 21. nodaļa, un tad arī atklāsmes grāmatas, kura nodaļa bija? Ceturtā nodaļa. Ceturtā nodaļa no atklāsmes Jā. grāmatas tālūk. Klausītāji atgādinu, ka kopā ar mums šodien ētrā priesteris Vjačeslavs Bogdanovs no Kuldīgas un sarunājamies par prefāciju, tātad par ievadu daļu, var teikt, euharistiskai lūkšanai, kurā tad mēs arī sastopam pašu Jēzu, par kuru misālis ievads saka, ka tā ir visas mises nu, tāda kulminācija un centrs, tad esam uzzinājuši, no kādām daļām sastāv šī lūkšana, kādas ir šīs atbildes, uz ko tā ir vērsta, tātad Dieva pielūksme, Dieva slavināšana, Dieva cildināšana, teikšana, tad arī mēs, kad dzirdam priesteri, lasām šo lūkšanu vai aicinām uz mūsu uz atbildi, tad aicināti esam pie sevis slavēt, pateikties Dievam, un tad visi kopā arī izsakam šos uh, cildinājuma vārdus svēts, svēts, kas jau tad arī ievada mūs un uh, sagatavo sastapties ar Kristu, kurš ienāk Eh, caur priestera izteiktajiem vārdiem maizes un vīna zīmēs. Tagad laiks dziesmēm, pēc tās turpināsim. Priecāšos klausītāji, ja tu iesaistīsies šajā sarunā, droši uzdod savus jautājumus, zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272, vari droši arī padalīties ar to, kā tu piedzīvo šo mīsas daļu un kas tev palīdz tajā aktīvi ņemt dalību. skaisti ir laukā, skaistāk mežā jaukā, ziedoņa vēsmām lidojot. Jēzus ir skaisti. žēlastībā. katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,44 minūtes otrdienā, 15. martā ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudru un kopā ar mums arī um, kuldīgas draudzes prāves Večeslavs Bogdānavs sarunājamies par uh, prefāciju, par uh, slavas un pielūksmes uh, lūkšanu, kas ievada euharistisko lūkšanu uh, Eh, svētajā misē. Tad eh, mums eh, klausītāji, paldies arī jums, kas iesaistāties šajās sarunās. Tad <laughs> viens tāds jautājums varbūt tieši priesterim Jačeslavam, kāpēc Tad, kad rādījumā arī Latvija brīvprātīgie translē svēto misi no kuldīgas svētās trīsvienības baznīcas, viņi saka, ka tiek translēts no Dievmātes sanktuārija. Uh. Mums arī vajadzīgs biskups, viņa ekscelence Viktors. 2018. E, gadā ir pasludinājis ar īpašu dekrētu, ka Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīca ir īpaša vieta, svētvieta, kurā tiek godināta visvētākā jaunava Marija – dzīvības māte. Un ir izdots speciāls eh, bīskapa dekrets, kas ir datējams ar 2018. Eh, gadu 6. oktobri, un eh, ar to tak, tad tika pasludināta mūsu draudzes baznīca par sanktuāriju, jeb svēt, svētvietu. Un pirms trim, trīs gadiem dievmātes e, statuja, kurā mūsu baznīcā glabājās vismaz kopš 1800, ja nemaldos, 20. vai 40. gada, e, tika kronēta ar e, pāvesta Franciska pasvētīto kroni. Pareizāk pateikt, diamātas attēls eh, visu laiku ir bijis ar kroni, bet eh, mazajam bērniņam Jēzum, kas, eh, kuru viņa tur uz savām rokām kronīša, nebija. Tad, kad pāvests Francisks bija Latvijā, viņš pasvētīja mazu apzeltītu kronīti, ar kuru tad vēlāk 6. Mm, oktobrī 18. gadā tika kronēta Jēzus figūriņa Un to ir mm, mm, paveicis e, e, Jelgavas bīskaps e, Eduards Pavlovskis nu, kopā ar, visi, ar mūsu diecezes bīskapu Viktoru un visiem priesteriem klātesošajiem un ticīgiem, kuri bija toreiz sapulcējušies nu, diezgan kuplā skaitā. Skaidrs, un te arī kompliments tad priesterim Jačislavam, ka viņš kopā ar māsu Agnesi ļoti skaisti izdzied katru svēto misi. Liels paldies par to no mūsu klausītājiem. Un atgriežoties pie mūsu temata par svēto misi, šodien runājām par konkrētu mīsas daļu prefāciju, bet kāds mūsu klausītājs, kas nav droši vien dzirdējis, uh, pirmās katehēzes, kad mēs sākām runāt par svēto misi, tad ko nozīmē vārds mise? Nu, svētā mise, mise ir euharistiskais dievkalpojums, ir, pestīš, ir pestīšanas, kuru Kristus iztenoja ar savu dzīvi, nāvi un augšanu celšanos piemiņa. Un viņa vienīgā upura aktualizācija, varētu tā pateikt. Un šī pestīšana kļūst klātesoša liturgiskās darbības rezultātā. Tiek upurēts kungam maize un vīns, kuri evharistisko svinību laikā mm, pārveidojas par Kristus miesu un asinīm. Un tie, kuri piedalās svētajā mīsē kopā ar visu draudzi, piedalās arī pašā Kristus upurī. Un arī šis vārds nāk no vārda misija, kas atgādina, ka kristieši pēc tam, kad ir saņēmuši Jēzus svēto miesu un asinis, ir aicināti nest Jēzu tālāk citiem cilvēkiem. Un tad, Jā, tas ir tajā svinot svēto mīsiju un piedaloties tajā, ne, kristietis tiek aicināts nest Kristus gaismu, uh, Kristus evaņģēliju nu, vismaz vietējai sabiedrībai, jo ne visi mm. mēs taču aizbraucam kaut kur, kaut kādās misijās uz tālām zemēm, bet eh, mūsu misiju lauks ir eh, mūsu pašu mājas, mūsu pašu ģimenes, mūsu pašu zeme. Un daudzi par Kristu ir dzirdējuši, daudzi par viņu ir dzirdējuši, bet neko nezina. Mm. Un, eh, nu, tas ir mūsu ticības, ticības stāsts aiznešana pie citiem cilvēkiem. Varbūt tad eh, vēl pēdējais jautājums, ar ko mēs varētu noslēgt šīs dienas sarunu, ir par stāju. Tad eh, kā mums būtu jāstāv jau uz upurdāvanu sagatavošanu, mēs sēžam vai ne? Un jā, tad jā. kā tur mainās tā stāja, kā jo priesteris eh, mēs arī redzam, ka tur daudz aktīvāk varbūt darbojas kā pārējā tauta. Um Prefekcijas laikā priesterim ir tādas, šķiet, nenozīmīgas, neno, ne, nenozīmīgi žesti. Tad, kad iesākas prefācija, priesteris dzied vai saka, Dievs, kungs, lai ir ar jums. Mēs jau visi pieceļamies uz, uz, uz šiem vārdiem. Un tad priesteris, turpinot prefācijas sākumu, aicina uz augšu sirdis, un viņš mazliet paceļ uh, savas rokas uz augšu. Viņš uh, uh, redzamā veidā aicina cilvēkus nu, ne tikai fiziski piecelties no savām sēdvietām, bet arī savu dvēseli, savu sirdi, savas acis, savu, visu savu uzmanību pacelt uz augšu, uz, uz Kristu, atrauties no šīs uh, zemes pārējošajiem, uh, pārējošām lietām. Uh, Un tad priesteris eh, prefācijas laikā eh, tur eh, rokas, savas rokas paceltas, un visi klātesošie prefācijas laikā arī stāv kājās, ieskaitot arī to mm, slavēšanas himnas nodziedāšanas laiku, respektīvi, līdz ko tika nodziedāts svēts, svēts, svēts, kungs debes pulku dievs, debes un zemi ir tavas godības pilna, Hosanna augstumos, svētīgs, kas nāk kunga vārdā, Hosanna augstumos, tad visi nometās uz ceļiem. E, euharistiskās lūkšanas laikā e, visi, kuri to var, nu, tīri fiziski var, e, stāv nometušies uz ceļiem bet pašas prefācijas laikā visi stāv kājās kopā ar priesterī. Jā, tad arī šie žesti, ko priesteris veic pie altāra, tā roku pacelšana, tā ir tāda vairāk rezervēta priesterim, kurš lūdzas Kristus vārdā, kurš arī ar šo žestu tā kā iekļauj pārējo tautu, tad saskaņā ar Latvijas bīskapu konferences noteikto kārtību, tad tauta stāv saliktām. Uh, rokām un šos žestus neatdarina. Eh, tad, eh, ko, priesteri Vjačeslav, liels, liels paldies par to, ka tev bija laiks būt kopā ar mums šeit ēterā un izskaidrot šo eh, mīsas daļu. Mm, nu, liels paldies par uzmanību un liels paldies par iespēju uzrunāt. Jā, paldies arī visiem klausītājiem, kuri iesaistījāties šajā sarunā. Paldies par jūsu izziņām. Bija arī kāds zvanītājs, bet nesagaidīja, kad dodam vārdu. Nekas, nākamreiz tad rīt atkal tiksimies šeit ēterā, lai runātu par misi tālāk. Jau tad runāsim par pašu evharistisko lūkšanu, kas tā ir. Uh, Un eh, tad arī, jā, ja gadījumā tev klausītāji ir kādi jautājumi, droši, droši iesaisties, priecājamies, ka šī ir saruna, nevis kāda eh, lekcija tikai. Tā kā liels, liels paldies par jūsu aktīvu eh, līdzdalību. Tad tā, tagad laiks īsai dziesmai Svētā Jāzepa godam, un pēc tās tad turpināsim ar Svētā Jāzepa novenu. Šodien jau 7. novenas diena, un jau pavisam, pavisam drīz jau Svētā Jāzepa svētki būs klāt.